Thank you. 94-96 թվականներին Արևմտյան Հայաստանում սպանվեցին մոտ 300.000 հայեր։ Եվ որովհետև ինքը կապված էր Բոլսո հետ, կապված էր հայոց կաթողիկոսի հետ, նա այնքան ապրում էր այդ մասին, որ ինքը այդ գոտորածները պատկերեց, ինչպես ասում էր։ Ահա, մարմարաձորում, ուրեմն թուրքերը հայ մտավորականներին, որոնց ձեռքերը կապած արդեն ցաներ վիճակում բերում թափում էին ծովը։ Ահա իր առաջին գործերից մեկը։ Ընդհանրապես հայոց կոտորածների առաջին նկարը։ Երկրորդ նկարը տեղի ունեցել Տրաբիզոնի մոտ։ Իսկ ինքը Տրաբիզոնում եղել էր, նկարել էր եւ այն իմանալով, որ նույնիսկ ուսանողներին լցնելով նավերը բազմական նավերի կողքով անցնելով թափել են ծովը Ահա նրա այդ նկարներից մեկը։ Երրորդ նկարը դա տրաբիզոնն է եւ այս նկարի օրիգինալը հայտնի չէ։ Միայն երբ այդ գրքի մասին իմացա, պատմեցին, որ այնպես է նկարված ծովի գույնը, որ կարմիր արյան գույնով է նկարված։ Եվ հա ժողովրդին վերելով ծովապ ստանում էին ծովափում։ Եթե դա անպայման եղած է եղել, եւ ինքը նկարել է ճիշտ այդ պատկերը։ Թեև փոքրիկ մի լուսանկար էր, կարողացել եմ այս ձևով տպագրել եւ պահել ձեզ համար։ Մեր Խրիմյան հայրիկը Եվրոպայում մասնակցեց նշանավոր ժողովին եւ հետ գալուց եկավ Ղրիմ, Թեոդոսիա եւ մեկ շաբաթ ապրեց Այվազովսկու մոտ։ Եվ Այվազովսկին նկարեց իրեն ավելի ուշ։ Նկարեց այսպես այս միացնի ափին Արարատի արչև իսկ նշանավոր կարելի ասել գործերից մեկը, որը ավելի ճանաչված է եղել, քան ուրիշ նկարներ։ Եվ պետք է ասեմ, որ իր կապը Խրիմյան Հայրիկի հետ եղել է շատ ջերմ, նույնիսկ նամակներ է գրել, եւ այդ նամակների մեջ այնպիսի զգացում առնչված իրենց ցավի, իրենց ապրումների հետ։ Դեռ 1897-ին, երբ Թեոդոսիայից Այվազովսկի նամակ է գրում հայոց Խրիմյան կաթողիկոսին, ահա իր ներաբրումը հայոց կոտորածների ծանր վիճակի մասին ինչպես է գրում. Սրբազնագույն հայր, դուք այնտեղ, մենք այստեղ, կուլանք եւ կողպանք մեր թշվար կորստյան մատնված հայոց վրա եւ կխնդրենք աստվածային գթություն Եվ այդ միայնությունը, որ հայ ժողովրդին չէր կարող օգնել կապված լինելով իհարկե Թուրքիային, առիթ եղավ նաև ստեղծելու շատ խորհրդավոր պատկերներ։ Եվ Էջմիածին գալուց հետո նա իր ամենանշանավոր նկարը Այվազովսկին հայ ժողովրդի ծնունդը այս երկրագնդի վրա այդ նկարի իր եղբոր հետ միասին ստեղծած գործն է։ Եվ այդ գործը նկարել էր 64 թվականին եւ 98 թվականին նվեր էր ուղարկել Էջմիածին։ 30 թվականին այդ նկարները սովորական ժամանակ կրոնական բաներ պահել հնարավոր չէր։ Եվ հետագայում ցավալի է ասել, այդ նկարն էլ գողացել։ Ամենա նշանավոր գործերից մեկը։ 1897 թվականից մինչև 1900 թիվը 3 տարի ամենից շատ նկարել է փոթորգոտ տեսարաններ։ Եվ այս փոթորիկները ոչ միայն իր նախին գործերի շարունակությունն են, այլ միաժամանակ կարելի է ասել Երևանի հետ կապված գոտորածների այդ հոգեբանական վիճակը բացահայտող նկարները։ Եվ նույնիսկ ստորագրում է հայերեն Հովանես Այվազյան, որտեղ ենք տեսել նման բան։ Ես սա գտել եմ Թուրքիայում, կարող է զարմանալ, բայց կարողացել եմ նկարել եւ այսպեսի աշուշտ տասնյակ փոթորգոտ տեսարաններ է պատկերել։ Եվ իր ամենավերջին օրը 1900 թվականի մայիսի 2-ին Արավոդյան արդեն գործեք իր ահավոր զգացման արտահայտությունն է Թուրքիայի դեմ եւ ներկայացնում է թուրքական նավի պայթյունը։ Եվ այս նկարը Արավոդյան մինչև երեկո աշխատում էր, բայց նկարի այս մասը դեռ չի ավարտել։ Որտեղ այստեղ հերոսները, որոնք կատարել են այդ գործը, պատկերումը չի կատարվել, բայց նկարը ընկալումը հետաքրքիր է, նույն երեկոյան գիշերը նա մահացավ, նույն օրը։ Այսինքն վերջին նկարն է Այվազովսկու Արաքել Պատրիկը եղել է առաջին ուսումնասիրողը արևմտյան Հայաստանի տարբեր մասերի կանանց զգեստների եւ միաժամանակ աշխատել է նաեւ նկարչությամբ եւ Կիպրոսում նաեւ եղել է նկարչության դասադուլ։ Ահա որ հաղթում են գախտ է ժողովրդի եւ այս վերևում կտեսնենք մի աղջիկ եւ թուրքերը որոնք ուզում են նրան բռնել եւ ահա այդ աղջիկ անունը իհարկե լսել եք, եղել է Շաքե։ Արևմտյան Հայաստանում Շաքե անունը շատ է դրվում շնորհիվ այն գերեզգուհուն, որը թուրքերին չմիացավ, փախավ եւ վերևից իրեն նետեց զորը։ Ա այդ պատկերն է, որ Արաքել Պատրիկը կարողացել է իր մեխանում անել եւ սա երբեք չի ցուցադրված եւ առաջին անգամ գտնելով Կիբրոսում կարողացել ենք ներել եւ ներկայացնել այստեղ։ 1915 թվականի կոտորածներին եւ Երևանում, եւ Լենինականում, եւ Սիրիայում, Դրթյոլում եղել են որփանոցներ։ Եվ այդ որփանոցներում սովորող պատանիները, նկարչություն սիրողները, լինելով Եվրոպայում, հատկապես Իտալիայում, Ֆրանսիայում, Ամերիկայում, դարձել են նկարիչներ եւ իրենց ստեղծագործության մեջ յուրահատուկ ձևով ներկայացրել են իրենց մանկության տպավորությունները։ Դա ահավոր կոտորածներն են։ Կարծեք թե ցար լինի, եւ ցարը կարծեք թե դեմքը իր աչքերով, իր բերանով, եւ ողբերգությունը, որ շեշտում են իրենց նկարների մեջ, արտահայտում է նաեւ բնության ողբերգությունը, երկրի ողբերգությունը։ Մարդը կապվում է բնության։ Եթե հոգեպես Մտահոգ անձնավորությունը կապված չէ բնությանը, նա առանձին է։ Այդ հողի հետ կապվածությունը զգացվում է նման նկարիչների աշխատանքների մեջ։ Եվ այդ կարմիր գույնը հնչում է որպես ողբերգության հնչում։ Եվ այս նկարները գտնվում են հիմա Ֆրանսիայում։ Կարելի է ասել համարվում է այդ շրջանի 20-ական թվականների լավագույն ստեղծագործություններից մեկը։ Եվ այսօր այս նկարիչները ինչու համար կարողացան Ֆրանսիայում մեծ անուն ձեռք բերել, որովհետև ոչ միայն ընկալեցին որպես հայկական կոտորածների արտահայտություն, այլ միաժամանակ ընկալեցին որպես առաջին համաշխարհային պատերազմի արտահայտություն։ Մարդիկ ցավում էին այն բանի համար, որ այդ կոտորածների պատերազմի ժամանակ այդքան զոհեր ունեցան, նաև ընկալեցին իբրև այդ շրջանի լավագույն արտահայտություններից նկարչի գործը։ Այդպես ընկալվեց Լևոն Թյութունջյան նկարիչը, որը Հունաստանի Վորխանոցից որպես երաժիշտ գնացել է Ֆրանսիա, դարձել նկարիչ եւ մասնակցեց երկրորդ համաշխարհային պատերազմին եւ ցաներ վիճակում հետո ավելի ուշ մահացավ։ Ֆրանսիայի կենտրոնում գտնվում է մի քաղաք, որը կոչվում է Մանոսկ։ Մանոսկ քաղաքում գտնվում է ֆրանսիական ամենահին նշանավոր եկեղեցիներից մեկը։ Եվ ֆրանսիական կառավարությունը, երբ նա ընդրվեց ֆրանսիական ակադեմիայի անդամ, այդ եկեղեցու ամբողջ պատերի մեջ 4 մետր բարձրությամբ կատարեց որմնանկարներ, 3 նկար, 4 մետր բարձրությամբ հայկական կոտորածների պատկերները։ Կարծում դեր 1915 թվականին լինելով Հալեպում տեսել է ինչպես է ժողովուրդը փախչում գնում դեպի դերձոր, դեպի անապատ, ահա այդ հիշողությունները իր մոտ պահելով կարողացել է այս թորնանկարների մեջ հայկական կոտորածները ներկայացնել։ Ջանսեն, որը 1920 թվականից 60 նկարիչ էր, եւ մահացավ 1.5 տարի առաջ։ Եղել եմ նրան շատ մոտիկ եւ արիթ է եղել միշտ ցանոթանալու իր կյանքի եւ իր ստեղծագործությունների հետ։ Առնչված երկրորդ համաշխարհային պատերազմի մինչև մահը առնչված է այս մարդկային կյանքի ահավոր ողբերգության հետ։ Իհարկե հիմքը իր մանկության հիշադակներն են։ Ինչ է այդ հիշադակը։ Պատկերացրեք Սիրիայի անապատում ահավոր ժողովուրդ եւ ահա մի տղա գալիս է մեկի մոտ, ասում է իմ հայրը ձեզ ճանաչում է, դուք իր գունը գնացեք այդ քարի մոտ, մենք պիտի գանք ձեզ փրկենք։ Գիշերը երբ որ գալիս են, որ նրանք գնան, նրանց կողքով հիվանդ, պարգած մի կին, արդեն մահացող վիճակում, եւ ասում է, ինչ կլինի, իմ փոքրիկ աղջկան, ձեզ հետ տարեք։ Եվ այդ աղջկան վերցնում են, հետները տանում են, նա արդեն մահանում։ Եվ այդ աղջիկը ով է դառնում 5-6 տարի հետո, երբ որ արդեն մոդերնում է 20-ամյակին, ամուսնանում է եւ իր մոտ ծնվում է Ժանսեն Հոլանդես։ Ահա իր այդ մոր ահավոր ողբերգությունը դարձավ իր ամբողջ կյանքի խորհուրդը։ Այդպես իր կյանքի վերջում հայոց եղելի 90 ամյակին նկարից 36 աշխատանք եւ այդ բոլոր աշխատանքները ցուցաբերվեց Ֆրանսիայում, որից որոշ գործեր նա նվեր ուղարկեց Հայաստան։ Անգլիան նշանավոր նկարիչ, շատ ճանաչված, գնահատված Աշիլ Գորկին է։ Աշիլ Գորկի բուն ազգանունը անունը Ոստանիկ Ադոյան։ Վանեցին։ Վանից մոտ 20 կիլոմետր ներքև գտնվում է մի փոքրիկ գազի խորգոնում եւ այնտեղից երբ ռուսական բամբի բանակ, փոքր բանակ, երբ մտան պասպորականի բաժին եւ կարողացան հայերին թարգել եւ որոնք քայլելով անցան եկան Էջմիածին։ Եվ ահա դպրոցում սովորելու ժամանակ գնացել են Վան, եւ Վանում լուսանկարիչը իրենց նկարել է։ Փոքրիկ այսպես մի լուսանկար է։ Ինքը չի տեսել այդ նկարը։ Երբ է տեսել, ով է արել այդ նկարը, դու բարձվում է, որ այդ նկարը հետո գնացել է Ամերիկա։ Եվ ահա մայրը, երբ որ Էջմիածից հետո գալիս են Երևան, Երևանի 20 թվականին գնում են Ամերիկա, Ամերիկայում, Բոստոնում եւ Նյու Յորքում մի փոքր սովորելով եւ շարունակում է, որտեղ փոքր տարիքում ինքը եղել է լավ նկարիչ։ Երբ ինքը սա նկարել է, 10 տարի իր արվեստանոցում միշտ կախված ամնացել։ Եվ նույնիսկ հդել իր արվեստանոցում ինքը կարողացել է այս նկարը փրկել։ Եվ հիմա երբ որ նայում եք այս նկարի վերևի մասը, իր դեմքը կարծեք նայում է գրեզմանային խոսից ահա այդ զգացումն է շեշտված։ Եվ նույնիսկ зерքերը, եթե սրճակում зерքերը նկարվեր այս գույներով, կարող էր միշտ նայում էր տեսնել որ չի սազում։ Բայց այնպես է արել, որ մայրերը իրենց զավակների նկատմամբ ինչ վերաբերմունք են ցույց տվել, պատրաստելով այդ ուտելու բաներ, зерքին հիշեցնում են այդ խմորագններին։ Ահա այս ձևով է պատկերել իր մորը։ Եվ սա ընդհանրապես 23-24 տարեկան հասակում նկարած աշխատանք է։ Ուրեմն Ոստանիկ Ադոյանը 1938 թվականից մինչև 48 թիվը վերջին 10 տարի։ Ինքը մտածելով նկարչության մեջ ինչպես բարձրանա իր անունը, ինքը դարձավ աբստրակտ նկարիչ, այսինքն վերասական նկարիչ ոչ թե մարդիկ նկարվեն մարդկային դեմքով, շարժումներով եւ այլն, այլ վերացական ձևերով։ Հա, նրա վերացական նկարներից մեկը։ Եվ նկարը կոչվում է ինչպես մորս ասեղնագործ կոկնոցը բացվում է իմ կյանքում։ Գծերից ձևերը, կարմիրների կապը, ամբողջ ողբերգության շունչը շեշտվում է պատկերի մեջ։ Եվ նույնիսկ մի քիչ շատ քիչ գացնել է տալիս, կարծես դեմք կա, մարմին կա եւ այլն եւ այս գործը գտնվում է ամերիկյան նշանավոր թանգարաններից մեկում։ Եվ ինչու այդքան բարձրացավ Աշիլ Գորկին Ամերիկայում եւ ճանաչվեց որպես վերացական նոր շրջանի նկարիչների լավագույններից մեկը։ Այսինքն абստրակտ արվեստի ինքնատիպ ներկայացուցիչը։ Абստրակտ նկարողները ինչպես էին անում։ Երբեմն նույնիսկ ներքին շփորտում նկարի վրա, աչքի վրա նկարում բան եւ այլն, որը զգացում է կապ չուներ։ Եվ արինքը դարձավ զգացումի արտահայտիչ, абստրակտ արվեստում զգացումի ներկայացիչ։ Եվ սա абստրակտ նկարչության մեջ ինքը դարձավ լավագույններից մեկը եւ համաշխարհային նկարչական գրքերում ինչ որ լույս տեսնում է, անպայման տպագրվում է իր գործը։ Եվ այս գործերը հայոց կոդոնազների նվիրված գործերից են։ 1968 թվականին Երևան եկավ Ոստանի Կադոյանի քույրը Վարսենիկը։ Եվ ահա երբ որ Երևանում արվեստի տանը զրույց ունեցանք, ելույթ ունեցավ նաև իր հորեղբոր տղան, որը եղել էր շատ կարելի ասել գրական աշխարհում ցանոթ անձնավորություն, եւ 37 թվականին ակստորվել էր Սիբիր 52 թվականին հետ էր եւ եկավ եւ այդ օրը ելույթ ունեցավ 68 թվականին եւ այնտեղ նստած էր նաեւ մեր նշանավոր նկարիչ Մինաս Աբիդիսյանը դե Մինաս Աբիդիսյանը լսելով այդ պատմությունը իրենց գյուղում ուսուցիչը խոսում է բայց փոքր տղան անգյունում նստած նկարում է դե ուսուցիչը ջղայնանում է 1 րոպե, 10 րոպե, 15 րոպե ճայնանում եւ երախան կանչում է իր մոտ։ Կանչում է որպեսի դուրս նետի։ Կանչում է որպեսի վատ խոսքեր ասի իրեն։ Եվ зерքի նկարածը վերցնում է եւ տեսնում է երկու շներ ինչպես են իրար վրա հարցակվում։ Օ, ասում ինչ լավ ես նկարել, ինչքան ճիշտ ես նկարել։ Ասում է դու մի դե նկարիչ դառնաս։ Եվ հոր եղբոր տղան մեզ Երևանում հիշեցրեց որ փոքր տարիքում ինչքան նա տաղանդավոր նկարիչ է եղել։ Եվ դա է շնորհիվ, որ նա Ամերիկայում աշխարհում դառնար նման մեծ նկարիչ։ Եվ Մինաս Ավետիսյանը հաջորդ օրը իր արվեստանոցում սկսում է նկարել այս գործը։ Նկարում է իր մորը եւ իր երեխան ապակա արշիվ Գորկին եւ բոլորը Վանից գալիս են Վանավճի նշանավոր եկեղեցին որի արժևում նշանավոր քանդակներն են, նրա արժևով հրաժեշտ են տալիս։ Ահա այդ պատկերն է նա երազել եւ իրականացրել։ Եվ այս նկարն էլ հավանել եւ տարել են Ամերիկա եւ Դեթրոյթի թանգարանում ցուցադրվում։ Կյանքի կեսը Եգիպտոսում է ապրել, կյանքի կեսը Հայաստանում։ Ինքը եկավ 62 թվականին, սա այն շրջանն էր, որ ավելի խաղաղ շրջան էր, եւ ինքը աշխատելով, սովորելով Փարիզում, աշխատելով Եգիպտոսում, նկարել է ինչպես հայկական կոտորածներից մարդիկ կարողացել են փրկվել եւ տարբեր երկրներում սկսվել է իրենց կյանքը։ Այդ տխուր, այդ վիճակը 8 տարիներում պատկերել եմ Եգիպտոսը։ Եվ ահա վերջերս նույնպես 91-ի առանջությամբ հայոց եղելին նկարել է այս գործը։ Պատկերացրեք Արարատի արևմտյան կողմը Թուրքիայում, որտեղ գտնվում է նշանավոր հայկական եկեղեցին, եւ ամբողջ տարածքը ներկայացված է գանգերի աշխարհ։ Կալակված աշխարհի հայոց աշխարհի պատկերը։ Կարելի ասել երևի նվիրված իր նշանավոր աշխատանքներից մեկն է եւ նույնպես առաջին անգամ ցուցադրվեց ազգային պատկերասրահում եւ դրվեց այստեղ։